สับคำพ้องสามพันคำ ชุดที่11คำที่1,001ถึง 1,100 altogether ด้วยกัน เพียงแต่เท่านั้น only ordinary ธรรมดาสภา parliament essential ที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์ museum idiom สำนวน ไขลานม้วน wind tight แน่น ตึง กำลังมาถึง due zoo สวนสัตว์ วัด temple hospital โรงพยาบาล รายการ program lamp ตะเกียงออกเสียง pronounce scout ลูกเสือ อ่อนเพลียเบื่อ weary city นครหมอน pillow flow ไหล หาได้ earn learn เรียนรู้ทราบ แบนราบ flat hat หมวก สะดวก convenient student นักศึกษา คนทอผ้า weaver candle power แรงเทียน ห้องเรียน classroom bloom ดอกไม้บาน ทหาร soldier picture รูปภาพ หยาบ rough tough เหนียวทีเดียว quite pride ความยิ่ง hing shelf shell เปลือกหอย เล็กเล็กน้อย bit list รายชื่อ นิ้วหัวแม่มือ thumb some ผลของการบวก ชนิดพวก type style แบบ ท่า การพรรณนา description towel ผ้าเช็ดตัว พนักงานขายตั๋ว conductor particular โดยเฉพาะหน้าหัวเราะ laughable candle เทียนไข มหาวิทยาลัย university bury ฝัง ฝาผนัง wall hall ห้องโถงที่สาธารณะหรือสำนักงาน อาหาร meal lean ผอมสูบซีด meat knife polite สุภาพ ราบ smooth refuse ปฏิเสธต่างประเทศ abroad sort ชนิด เข้าใจผิด misunderstand van รถตู้เนื้อหมู pork rogue ตัวโกง ฝูงโขลง herd nurse นางพยาบาล ต้องการ want fond ชอบ การสอบ examination government รัฐบาล Sapan bridge risk Siang เสี่ยง Siang pronunciation advertisement การโฆษณา Ba, wild line Sen กลายเป็น become gum กาว เหงือก ทางเลือก choice avoid หลีกเลี่ยง ออกเสียง allowed crowd ฝูงชนอดทน patient normal ปกติธรรมดา ไฟฟ้า electric strict เข้มงวด เส้นลวด wire grocer คนขายของชำ การอาบน้ำ bath c a o r d ไพ่ตัดสินใจ decide height ความสูง หมู่พวกฝูง group roof หลังคา เลขา secretary silly ngô, so chain